Diqqətlə qulaq asın. Amma xahiş edirəm, gülməyin. Gülsəniz də səsinizi çox qaldırmayın. Можно ли женщине водить машину? Конечно. Öz Allah sənə ən yaxşısını qismət eləsin. Nə bilim, cip istəyirsən, nə istəyirsən, Allah sənə onu qismət etsin. Olar. Bir şərtlə ki, o maşına naməhrəm minməsin. İkinci şərtlə ki, kişilər üçün maşını saxlamayasan. Yolda o əl eləyən kişilər üçün. Vay, vay, vay. Если мне побили во время намаза в мечети, могу ли я дать сдачи? Нет. Olmaz. Sen ona yer tayin et, gəl filan tinə <laughs> yaxud harasa yaxşı olar ki heç o cahillərə cavab verməyəsiniz cahildirlər Allah, onu öz, Allah özü onları vuracaq amma səbriniz çatmırsa və yaxud o sizi təhqir etmək üçün edirsə bunu ilk əvvəl bununla məşğul olanlar varsa bu məşğul olanlara müraciət edin məşğul olsunlar onunla yoxdursa onda özün seç mən səni heç nəyə sövq edə bilmərəm. Nə gözəl xətti var, subhanallah. Nəyə əsasən? Hə, sualın qalı deyir bu. Həc hansı ehtiyaclar ödəndikdən sonra vacibdir. Hə. Həc etmək üçün imkan olmalıdır. O imkan da bir neçə qismə bölünür. Birinci maddi imkandır maddi imkanın olmalıdır həcə girmək üçün. İkinci, canın sağlam olmalıdır. Şikəstlənsə, sənə həcə etmək vacib deyil. Üçüncüsü, ora gedən yol tam şəkildə təhlükəsiz olmalıdır. İndi əlhəmdülillah təhlükəsizdir. Təyyarəyə buradan bunu burada düşürsən. Dördüncü, qadına yanında məhrəmi olmalıdır həcc etmək üçün. Bu şərtlər olmasa, Həccə getmək olmaz. Amma qadın məhrəmsiz gedibsə, həcci qabuldur, məhrəmsiz getdiyinə görə günah qazanır. Məkkədə qılınan namazlar hansı namazlara əsasən, hansı namazlardan üstün sayılır? Mən bildiyimə görə fərz namazlarıdır. Lakin alimlər deyir ki, ümumən gəlib, sünnələr də daxildir. Yəni, sünnə də 100 min dəfə artıqdır digər sünnələrdən. Həmzələ adlı səhabə olub nə ilə bağlıdır? Həmzələ adlı səhabə o səhabədir ki, cihadda şəhid olur, şəhid olmamışdan əvvəl qadını ilə yaxınlıq edir və dərhal eşidir ki, cihada getmək lazımdır, gedir və şəhid olur. Mələklər onu qüslədir. Bu heç kəsə, heç Peyğəmbər s.ə.və nəsib olmayıb mələklər onu nişr edir. Bu adı o meyvə ilə əlaqələrdir. Hə, adını meyvə ilə bağlayırsan. Bu cür səhabəni, bu cür e, mələklərin qüsl etdiyi yuluğu səhabəni sən o hənzaləyə bağlayırsan. O, o hənzalədən deyil. O meyvə ilə bunun adı bağlı deyil. O tamam başqa mənadadır. Əssəlamu aleykum. Aleykum salam. Bizimlə onların əhdi peymanı namazdır. onu icra etmeyen kafirdir. Hadis belə Bu hədisə əsasən özlədir, bu hədisə əsasən. Əvvəla, xəta etdiyinə görə Allah sən bağışlayır. Elhamdülillah. İkinci hadis belə deyir. Orada gələ əl-əhdu ləzi bəynə və bəynəhum nə? Bəli, küfür. Hə? bizimle onların arasında olan ehd küfürdür. Başka rivayette de şirktir. ki müşriktir. Dikkatle fikir verin subhanallah. Gelmeyip ki müşriktir. Ve gelmeyip ki kafirdir. Gelip küfürdür. Sen diyebilirsen namazı terk etmek asiliktir. Diyebilirsin kufrun dure kufurdur. Yani küfürden, yani büyük küfürden sonra gelen aşağı tabakada olan küfürdür. Böyle de diyebilirsen, Bu hadise esasen. Ama diyebilmezsen ki bu hadise esasen. Kafirdir. Müşriktir. Çünkü Peygamber demedi bizim onlar, bizimle onların arasında dayanan o şey onların kafir olması müşrik olmasıdır. Dedi ki küfürdür. Başka rivayette de şirktir. Şirk küfür ikisi de aynı manadadır. Lakin şirk küfür burada həqiqi, yəni cəhənnəmə əbədi salan şirk küfürdən aşağı təbəqədə olan asilikdir. Namazı tərk etmək aşağı təbəqədə olan asilikdir. Amma etiqadla tərk edərsə, həmin o küfrün mənası gəlib çıxır həqiqi küfrün mənasına. Etiqadla desə ki, namaz boş şeydir. Allah boş şeyləri bizə əmr edir. Və sözü də bilmir nə əmr edir. Peyğəmbər s.ə.v boş şeylər uydurur cəmatı yoldan və s. belə sözlər desə, əstəğfirullah küfr etmiş olur. Hələ kafir olmur. Küfr etmiş olur. Sonra araşdırılsa da bilinsə ki, o bunu etiqadla deyir. Bilə-bilə deyir. Həddi buluğa çatıb. Ağlı başındadır. Dəlil sübutdan xəbəri var. Başqa cür ayələri, hədisləri və ayələri başqa cür yazmır. Bütün bunlara məcbur edilmir. Unutqanlığından bunu demir. Bütün bunları araşdırdıqdan sonra görsən ki, bütün bunlar ben bunda var və bilə-bilə də bunu deyir, artıq kafirdir. Gördünüz nə qədər mərhələ var? Kafir demək üçün. Böyle bir asan şey deyil, o. Baxıb deyəsən ki, hə, kafirdir. Çox çətin məsələdir. Şəkilin haram olması barədə Quranda ayə varmı? Mən elə bir ayə bilmirəm, ancaq yeganə bir ayədir ki, onlar Allahın yaratdığı kimi yaratmaq istədilər. Əssalam. Yarımda deyil. Yəni, zəng elə, baxım, Qurana deyim sənə. Mümkünsə nömrəsi. Zəng elə, inşallah, baxım nömrəsinə deyərəm. Əssəlamu aleykum. Aleykum salam. Bu məscidin sahəsi çox balacadır. Əlhəmdülilləhi alə kulli həl. Nə vaxt dərsləri başqa məsciddə keçəcəksən? Xayiş edirəm, sualıma cavab ver. Bilsəydim, cavab verərdim. Allah nə vaxt istəsə o vaxt tələsdiyim üçün qüslü tələsik aldım. Bilmirəm, burnuma su çəkdim ya yox, şübhəliyəm. Yenidən qüsl alınmır, bəli. Qayda, deyim sizə yadınızda saxlayın, bu qayda üzrə bütün o şəriyyətdə olan əməlləri şübhələndikdə biləsiniz, nə edəsiniz? Əgər siz yəqin bilirdiniz ki, qüsülünüz var, dəstəmazınız var, namazı qılmısınız, yəqin bilirsən. Amma şübhə gəlir ki, pozmuşam yoxsa yox, o şübhəyə baxma. Yəqinliyə qayıdırsan, yəqinliyə əsaslanırsan. Yəni, mən gəlmişəm məscidə, fikirləşirəm ki, əsrdə mənim 100% dəstəmazım var idi. 100% bilirəm ki, var idi. Məğribə qədər deyəsən pozdum, görəsən pozdum, poz... şübhələnirəm. Deməli, 100% mənim dəstəmazım var. Çünki yəqin bilirəm ki, dəstəmazım var idi. Pozmasına şübhə edirəm. Amma əks halda, yəqin bilirsən ki, yox idi. Amma aldığına şübhələnirsənsə, onda bil ki, yoxdur. Əvvəlini yadına salmalısan. Əvvəlini yadına, yadına salmalısan. Olur ki, məsələn, sən 4 rəkətli namaz qılırsan, 4-cü rəkətdəsən, sənə şübhələnirsən ki, deyəsən, 3 qılmışam, yoxsa 4 qılmışam, şübhələnirsən. Yəqin hansıdır burada? Rüyü yəqin ki, üç qılmısan. Dördüncüsünə üç bölənirsən. Qayıdırsan üçə. Tamamlayıb sərf-səcdəsi edirsən. Sərf-səcdəsi ancaq namaz üçün ya. Dəst namazda şübhələndikdə, quş etdikdə sonra sərf-səcdəsi lazım deyil. Cənabıq qüslündə qadın, əgər saçları qalın və uzun isə, nə hə, əlhəmdülillah, ancaq saçlarının dibini yaşada bilər. Bu məsələ Bu məsələdə təfsilat var. Dəqiq yarıma düşmür. Yəni, inşallah gələn dərs bunun cavabını daha dəqiq verərəm. Amma iki haldan birində saçları açmaq, açmaq hörüləri, saçı yığdığın saçı açmaq vacibdir. Birində isə vacib deyil. Yəni, üstdən saçlarının dibinə su çatdırsan kifayətdir. Lakin hər iki halda saçların dibinə su çatdırmaq vacibdir. Saçını özünə açmaq isə dəqiq bilmirəm. E, cənabətdən təmizlənmək üçün və yaxud özdən sonra üst aldıqda hansında saçları açır, hansında yox. Dəqiq yadıma düşmür. Gələn dəfə inşallah deyərəm. Mənə məxsus bir musiqi aləti var. Nəuzu billah. Onun qiyməti çox bahadır. Əlhəmdülillah. <laughs> Bunu mən satıb o pulları elmə sərf edə bilərəmmi? Gör necə çox siyasi sualdır. Cavab verə bilmərəm. Bilmərəm. Müsəlman qadının cahil təşkilatda işləməsi nə dərəcədə düzgündür? Əgər işlədiyi yerdə hamısı qadınlardırsa, caizdir. Əgər işlədiyi yerdə özünün məhrəmi varsa və özü də həcabladırsa, o da caizdir və işlədiyi yerdə onun namusuna təcavüz olunmayacaqsa, bu da caizdir. Bir şərtlə ki, məhrəm olsun, naməhrəm olmasın və ona təcavüz olunmasın. Yəni, haqqı tapdalanmasın. Deməsin ki, bu işdə işləməlisən, işləyəcəksən, bir şərtlə ki, mən sənə aldığım gödəyçəni yeyinməlisən. Yoxsa mənim müştərilərim gəlməz. Sənin müştərilər Allahın yazdığı qədərlə gəlmir, gödəyçiyə görə gəlir. gayrimüslimlere sedaka vermek ne derece üzgündür? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi'ye et verdi. Nasranilere vesaire hatta müşrik olan Abu yana pay verdi, caizdir. Allah subhanahu onu senden sebebe için kabul ediyor. Dərslərin savabını inşallah verir. Bir dəqiqə, sual ancaq yazılı şəkildə. Mənasını anlayan, amma yenə də qurban olum filan kəsə deyən adam müşrikdir. Xeyr. Çünki o, mə o mənasını anlasa da, mənasını hamı anlayır ki, qurban nə olan şeydir. Lakin yəqin bilirik ki, o adam onu qəst etmiş ki, gəlim qabağında uzanın başımı kəs. <laughs> Allah üçün. Bunu kastetmir. Bu kastedir ki yani hürmet edirəm sana. Hürmet mənasında deyir. Necə ki, Əbu Bəkir radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v-in sağlığında yok, vefatından sonra ona müraciət etti. Subhanallah. vefatından sonra Peyğəmbərə demək olar, müraciət eləmək olar. Ondan heç nə istəmək olmaz. Ancaq müraciət eləmək olar. Həmçinin qəbristanlığı ziyarət etmirsən. Çox istədiyin atan, anan yadına düşüb, görmüsən orada. Yadına düşürsən, öz-özünü danışıb deyə bilərsən. Sənə fəda olun, qurban olun, Allah sənin günahından keçsin. Belə deyə bilərsən, hörmət üçün deyirsən. Heç kəs bunu <coughs> o şəxsi uca tutmaq üçün demir. Və Peyğəmbər s.ə.v bunu deyib deyə mən deyirəm ki, olar. Peyğəmbər s.ə.v hansı səhabəyə deyib ki, atam, anam sənə fədə olsun. Ox atanı mən də bilirəm. Ox atanlar, bütün sahabələr ox atardı. Əhsən. Səad ibn Əbi Vəqqas rəyyallahu anhına. Nəyə lazımdır bu əhl-i sünnə və cəmaa adı? Burada sizinlə digər firqələrin arasındakı fərq nədir? Ona belə cavab verirsən. Əvvəla, bizdən soruşduqda biz dərhal deyirik ki, müsəlmanıq. Fərq qoymuruq. Şəxsən məndən soruşanda, mən deyirəm, müsəlmanam. Dəlil soruşarsa, Uca Allah Quran-ı kərimdə buyurur, Huvə səmməkumul muslimin. O sizi müsəlman adlandırdı, vəssalam. Lakin o israr edib dedikdə ki, yox, hamı müsəlmandır, de görüm sən sünnisən, yoxsa şiyə, Bunu dedikdə artıq mən hər ikisindən, həm sünnilərdən, həm şiələrdən fərqləndirmək üçün özümü deyirəm, mən əhli sünnə vəl cəmayam. Sünni yox. Əhli sünnə vəl cəma. Niyə? Ona görə ki, o deyən adamların fikriyincə sünnilər o kəslərdir ki, şiələri xoşlamır, Həzrət Əli və onun tərəftarlarını söyür, onlara nifrət edir. Lakin belə bir şey sizin hansı birinizdəsə var, yoxdur. Deməli, siz sünni deyilsiniz. Və şiyələrdə də Əbu Bəkir, Ömər, Osmana qarşı xüsusən bəzi söz söhbətlər ortaya çıxır. Bunu da sizdə o sahabələrə qarşı bir şey var, yox deməli, şiyə də deyilsiniz. Bu iki, üçüncüsü, sünni və şiyə ləqəbinin hər hansı bir dəlili əsası varmı? ya Qurandan, ya sünnədən. Varsa biz onu qəbul edək. Sonra oradan, yəni bu iki əsas parçalanan firqədən balaca firqələr çıxır. Balaca məzhəblər çıxır. Hənəfilər, şafilər, maliklər və s. Bütün bunlara aid ya Qurandan, ya sünnədən dəlil varmı? Heç Allah-u Teala deyirmi ki, vaxt gələcək, şafi adlı bir şəxs gələcək, ancaq onda ancaq gedin. Belə bir dəlil var. Yoxsa biz elə uydurma dəlillərə əsasən deyək ki, bəli, belə bir dəlillər var. Mən bacını, mənim yanımda müsəlman bacını söhürlərsə, mən orada nə edim? Nə edəsən? Eşitdiniz? Sındırasan deyir. <laughs> Ancaq o vaxt sındıra bilərsən ki, sənin həyat yoldaşına, anana, bacına, kiməsə sataşsınlar. O da bacıdır. Müdafiə etmək olar. Ancaq sındırmaq yox. <laughs> Allah rizası üçün dua edə bilərsənmi? O qardaşlar ki, həbsdədir, Allah subhanətə alə onların qapısını açsın. Əvvəzinə Allah sizdən razı olsun. Allah onlara kömək olsun.